Ben, pois, eh, boa tarde, noite a todos e a todas e grazas por virdes un martes máis as palestras do Facho e como sempre, pois, grazas a, a Portas Artes por, por cedernos o local e, bueno, pois hoxe temos connosco dentro deste ciclo que estamos facendo sobre terra e futuro a Isabel Vilalba Seivane, nada en Lourenzá en 1975, eh, Isabel é gandeira e sindicalista galega, neta de agricultores e filla de emigrantes en Suiza, eh, correxenta unha explotación agrogandeira en Lourenzá, e Vilanova de Lourenzá. Sí, bueno, Vilanova é o centro, sí. Noval, Noval. de Lourenzá. Sí eh, dende xuño de 2012 eh, secretaria xeral do Sindicato Labrego Galego eh, bueno, eh, foi reelixida como líder da organización ata 2024 e asemade foi responsable da Secretaría das Mulleres do Sindicato Labrego Galego. A nivel internacional, pois, tamén ten bagaxe, eh, secretaria xeral do Sindicato Labrego Galego, bueno, como secretaria, forma parte activa da, de Vida Campesiña, da Vía Campesiña, movimento a nivel mundial de labregos e labregas, da coordinadora europea Vía Campesiña e da coordinadora de organizacións de agricultores e gandeiros. Ben, ela vai falar hoxe pois, do mundo que ela coñece e, eh, e dentro da liña esta que estamos tocando. Como sindicalista agraria reclama unha agricultura labrega, sostible, nun mundo solidario. Ese é o comezo do, da nota que, que temos. Non vou continuar e, e xa falas ti de, de todo o que tes que falar e xa de modo directo. E moitas grazas por... Bueno, pois moitas grazas a vos a verdade é cando viña así de, de camiño eh, bueno, pois sentía un pouco unha conexión especial non porque eh, pois mirando pois a, a historia do facho eh, cando xa vin esa celebración de, dos máis de 50 anos e eh, de, un, de toda unha actividade continuada pois eh, alrededor da cultura, non? Pois de, da, da nosa lingua e tamén das cousas importantes para o país, pois realmente ás eh, cinco e media estaba nun, nunha xuntanza dunha mesa que nos lle chamamos mesa de Don Paco eh, porque eu son de Lourenzá non nací no 75 tan moi ben os datos todos os outros pero non me poido quitar aí dous anos nací no 73 e, <laughs> eh, e nada como para o ano que ven eh, lle dedican as letras galegas a Paco Fernández del Riego que é de Lourenzá pois temos ali unha mesa que a mesa de Don Paco, pois que estamos intentando facer pois bueno, actividades para chegar á veciñanza, aos rapaces e as rapazas, e, e un pouquiño, pois, tamén sacar un pouquiño dos ámbitos estritamente académicos pois e, e, e aproveitar este, este, este motivo para, para traballar alrededor da lingua e da cultura e das actividades. Entón, en primeiro lugar, pois a, ao colectivo Facho pois darlle as grazas e en segundo lugar tamén convidarvos que se é do voso interese pois para este ano 2023 pois en Lourenzá tamén vamos ter eh, cousiñas para achegar pois na, a figura de Paco del Riego e un pouquiño todo o mundo da cultura en xeral a, bueno, a todo tipo de, de público, non? Os rapaces, as rapazas, as persoas maiores, un pouquiño a, a todo o mundo. Eh, cando viña un poquinho para aquí eu teño así un pouco primeiro estaba intentando imaginar que, que público estaría hoxe aquí, non? E a verdade é que sí que o mellor debería preguntalo antes, e non, non, non preguntei e pensei máis o mellor nun público, pois persoas de, do ámbito da cidade da Coruña, e estaba un pouco preguntándome que que relación eh, terían esas persoas pois co mundo rural, eh, co agro, non? E co territorio. Claro, cando chego aquí eh, vexo a referentes para min do, de Mabegondo, non? De, de, de pois persoas que, que son para nós tamén unha fonte de coñecemento e a que acudimos eh, pois que, que, que é valiosísimo o seu traballo na investigación tanto de, dos modos de produción como arredor pois da xestión do territorio, de outras cuestións, pois a verdade é que mm, sí que me, me pareceu casi un pouco usado falar <laughs> de, aquí eh, con este público, pero é mm, xente do ámbito da agronomía ou xente como que compañeiros que, que sei que levan moitos anos mm, pois polas parroquias do rural e vinculados ao sector productivo e tamén ao mundo do, do medio rural, non? eh, cando falaba con Monse, pois tamén me deu así un pouco liberdade para, para bueno, pois propoñervos un reflexións se propoñervos temas eh, arredor desta cuestión do mundo rural hoxe, da produción agrícola e gandeira e tamén do, do futuro. Non? Eh, entón, pois vou propoñer uns temas, vou eh, finaliz, vou eh, neste momento falar un pouquiño do, do final da charla, non? que en eh, que, que cousas tamén me gustaría a min levar de vos, que reflexións, non? A primeira cuestión é eh, se nunha cidade, vivindo nun ámbito como unha cidade, eh, que relación non? Eh, ou que funcións esperamos do, do mundo rural. Eh, o mellor é importante para nós, Mm, sentimos que é un mundo que nos sentimos vinculados a él porque nos sentimos moi interpelados polas nosas raíces, non? E ao mellor por pois, pola nosa pertenza familiar, porque mm, alguén pois, do, dos nosos eh, pais ou avós ou a nosa infancia transcurriu no medio rural ou porque seguimos tendo un vínculo directo ou porque nos importa, ainda que pensemos que directamente non, non ten con nós. A min, ao final, sí que me gustaría levar un pouquiño de, de vos de todo esta cuestión, non? Como, como pensades, é importante este tema, non é importante ou é para vos mm, de maneira directa ou, ou porque ou porque sentides que, aínda que non de maneira directa, pois sí que ten que ver cas vosas vidas de alguma maneira. E a segunda cuestión, se vos sentides interpelados, se sentides que é un tema no que realmente o que faigades eh, bueno, pois non vai ter eh, moita, moito que ver, aínda que pensades que se tenen que facer as cousas de outra maneira, ou sí que senta, sentides que hai ámbitos da vosa vida na que, na que podemos actuar, non? Pois xa me diredes, eh, podedes sentir que, bueno, pois sí que me preocupa, pero tampouco sinto que teña moito que facer, ou hai ámbitos concretos da miña vida na que sí que a miña decisión vai ter que ver tamén co medio rural que, que bueno, que propoño o que me gustaría ter para min ou para as xeracións que veñen detrás. Eh, non fixen unha presentación propiamente, pero sí que conocedes este eslogan, non? Galicia, Galicia, Galicia. Non? Coñecedelo. Bueno, este eslogan é un eslogan coñecido de, de alguén que non é o presidente actual da Xunta, porque o presidente actual da Xunta pois, non foi electo, non concurriu nunhas eleccións, pero o anterior presidente da Xunta sí que concurriu unhas eleccións con Galicia, Galicia, Galicia. Entón, bueno, pois non, non sabemos se é unha maneira de poñer énfase en Galicia ou, ou é que fai tres propostas para Galicia ou, bueno, non sei moi ben que quería decir, pero bueno, eu puxen Galicia, Galicia, Galicia, e dixen, pa, pois vou deixar tres imaxes de Galicia. Como había tres Galicias así, Galicia, Galicia, Galicia, pois e dixen tres imaxes de Galicia, non? E eu cando falamos de se nos sentimos interpelados sobre o que pase no medio rural, pois ao mellor a primeira reflexión é que, que é medio rural, porque é importante, uno non é, bueno, pois Bueno, aparentemente unha parte moi grande do territorio, é máis do 80% do territorio, o que é o medio rural, non? Entón, o mellor aínda que vivamos onde vivamos, nunha cidade ou no medio rural, nos debe interpelar porque estamos falando da, da maioría do noso territorio, cando falamos de rural. E este é un mapa que figuraba no Plan Sectorial Eólico de Galicia, e, bueno, todas estas áreas, pois de alguma maneira, considerábanse susceptibles ou con proxectos actuais ou futuros eh, na xeración de enerxía eólica. Non estamos falando de outra enerxía, eh? estamos falando de enerxía eólica. Eh, entón, cando nosotros falamos de enerxía eólica non só falamos do terreno que ocupe un aeroxenerador, un aeroxenerador pois, ten unha ocupación directa, pero vos tedes que ter en conta que aparte deso hai subestacións, hai eh, toda unha serie de líneas de evacuación de enerxía, quer dizer que eh, todo isto non está illado, quer dizer, ten que haber toda unha líneas de evacuación que conecten, e eh, que faigan, bueno, pois que esa enerxía se dirixa, pois, eh, saia cara a meseta ou vai a cara onde son do vento desde ali e vai a cara a meseta, quer dizer que estamos falando de toda esa eh, posibilidade de ocupación xa moita de la real hoxe, e de eh, ocupación futura, eh, de posible ocupación eh, futura con proxectos de enerxía eólica. Non? Fai moi pouquiño tempo cadroume de estar con unha persona que era do outro ámbito xeográfico e comentábame que no seu concello eh, bueno, pois puxeran seis aeroxeneradores E eses seis generadores eh, foran importantes porque mm, a empresa acabara contribuindo con un X diñeiro para un concello pequeno que non tiña recursos e que fora importante, non? E falábame de seis aeroxeneradores, era un concello de 5.000 habitantes. Eh, claro, eh, seis aeroxeneradores. Quer dizer, eh, Muras ten casi 300 aeroxeneradores, só o concello de Muras Quer dizer, un pouco para que vexamos quer dizer, que non é o mesmo seis aeroxeneradores que case 300 aeroxeneradores. No Concello de Muras a relación non é un un, non é hai un aeroxenerador por veciño, pero tampouco é un dous, está na metade. Quer dizer, eh, hai case eh, un aeroxenerador por veciño, non é un un, pero case. O sea, isto é un pouco, quer dizer, cando falamos moitas veces de proxectos eólicos, temos que ver realmente de, de, que, de que estamos falando, de que cantidad, de onde están, están cerca das casas, non están cerca das casas, este tipo de, de cuestións, non? cando avaliamos todo este tipo de, de, de posibilidade de, de que algo estea no noso territorio. Non? Eh, bueno, a segunda cuestión é se esa xeración de enerxía podería repercutir dun, dunha maneira directa máis en beneficio da comunidade ou non. Quer dizer, ese recurso eh, en mans de quen está? Quer dizer, está en mans dunha gran empresa eléctrica, non? Quer dizer que, que é un pouco a que, a que un, eh, utiliza ese recurso eh, eh, de alguna maneira eh, bueno, pues, o maior beneficio vai para ela e hai un pago mínimo pola ocupación do suelo ou habería outro modelo donde toda esa ou pois esa enerxía que se xenerara redundara na comunidade e o beneficio fora un máis ou, ou menos directo do que é hoxe en día. Non? Este é un mapa de Galicia, Galicia, Galicia. Este é outro mapa de Galicia, Galicia, Galicia. Bueno, non sei se o vedes ben, pero as manchas rosas son eucaliptos, dos que non tiña que falar. Eh? Pero, <laughs> pero son eucaliptos eh, bueno, a, o plan eh, forest, bueno, un pouco xa que, que, que forestal que elaboraba a propia Consellería do Medio Rural eh, situaba eh, eso, a, era ata o 2032 e ya, ya un pouco a idea era que houbera unha extensión de 245.000 hectáreas eh, plantadas a eucalipto en masas eh, que foran únicamente de eucalipto ou masas mixtas, porque moitas veces as masas son mixtas, non son eucalipto solo, son eh, masas mixtas. Non? Pero é que xa no 86 hai diversos estudios que o cifran en máis de 425.000 hectáreas. Quer dizer, figurade, os do 86, o 32, quer dizer, cantos anos é, canto se superou en teoría o que iba no propio plan forestal eh, da Xunta de Galicia, non? este outro mapa que me parece relevante, bueno, pois pues porque polo menos cuantitativamente é relevante, non? Quer dizer, a cantidad de eucalipto que temos no territorio. A posibilidade futura vai ser menor ou vai ser maior. Bueno, a priori polo menos estánse implantando proxectos que de maneira moi directa o seu, quer dizer, aquí temos, por exemplo, un histórico de o eucalipto que se plantaba moito pois para o aproveitamento das pasteiras ou ben para, para a planta de Lourizán ou ben para a planta de Navia en Asturias, pero a, agora pois no, no presente pois tamén se eh, fixeron as instalacións dunha gran planta para producir enerxía con, con biomasa eh, en Teixeiro de Grenadia, que a priori tamén é unha planta que, que en principio vai como na utilización de moito eucalipto ou, ou, este tipo de cultivos e cando falamos desas futuras plantas de xerar eh, fibra téxtil con, bueno, con, tamén con un cultivo rápido pois, mm, bueno, non sabemos así exactamente con exactitude todo o que van significar esas plantas, pero semella que estes cultivos de crecemento rápido pois normalmente é outra das, dos usos futuros que se lle pretenden dar a este tipo de cultivos. E por último, poñemos outro mapa, que non se ve moi ben, pero bueno, que podedes consultalo, porque é un mapa da, da Cámara Mineira, e, bueno, de algún xeito hai un, son accesibles, eh, na rede podedes buscalos, é un mapa eh, que está no borrador de, de actividades extractivas, que é un borrador que aínda non está aprobado nin é fixo, eh, donde fala da, dos distintos e eh, aproveitamentos mineiros creativos que eh, neste momento están como documentados, no, no sentido de que, de que hai eh, ese, ese recurso mineiro extractivo e hai un, un interese de, eh, bueno, pues, se está señalando como xa un, un proxecto actual ou un recurso de cara ao futuro eh, de, de tipo metálico, enerxético ou diferente. Nese borrador eh, non chegaba ben ao 60%, pero era unha cantidad, quero dicir que estaba moi próxima ao 60% do territorio onde estaba detectado algún uso mineiro extractivo eh, no territorio. Mm, de que tipo? Pois de tipo múltiple. Poden vos sonar incluso porque algúns están sendo moi contestados pola veciñanza, pero poden ser desde o de feldespato da, da zona de, da, da línea, poden ser as, os de eh, Seixo da Terra Chá ou da zona de Oroso Mesía e por aí, Poden ser o de terras raras da Serra do Galiñeiro, poden ser os máis clásicos que conocemos desde hai anos, que poden ser toda esta lousa, que xa hai anos que, que hai un aproveitamento moi importante, zona de Valdeorras, toda a zona, todo este tipo áridos, todo este tipo de cuestións, eh, bueno, eh, houve de, houbo do tema de ouro, de corcoesto, bueno, moitos, eh, moitos quer decir, son variadas a, eh, o, o uso mineiro extractivo que está eh, documentado como, bueno, pues, como unha parte do, do territorio. pregúntome se, se, propuxera, se propoñemos todos os tres mapas, se nos queda territorio. Non? Quer dizer, estamos falando de tres usos mineiros extractivos, eh, eólicos, eh, forestacións eh, eh, bueno, con, basicamente con monocultivo ou de eucalipto e eucalipto combinado con outra producción. Non? Este é unha primeira cuestión que, bueno, que me gustaría un pouquiño que despois un pouco entre todas e entre todas pois reflexionáramos sobre el, non? Entón, cando falamos do, do medio rural, eh, O millor unha das primeiras cuestións tamén é pensar que funcións ten o medio rural, o cal pensamos que ten que seguir tendo no futuro, non? Perdonad, son, non son eu, non? Pero, bueno, non son eu, pero podía selo, <laughs> así que vou aproveitar para asegurarme do que a silencia. Entón, unha das primeiras cuestións eh, que, que o mellor, non? nos debe mover a reflexión eh, eh, bueno, pois cales son as actividades que tuveron sempre o medio rural e se son importantes para o futuro seguirlas tendo ou non. Mm, bueno, eu seguro que se vos pregunto a calquera de vos, eh, me decides que é importante para vos, pois vai ser moi diverso que me digades, non? Pero digades vo, ou non mo digades, unha necesidade común a todos nós vai ser comer todos os días, non? eh, e ter alimentos nas nosas mesas. E eses alimentos eh, tenen que vir de algún lugar. Eh, se lle preguntan moitos nenos e nenas, ao mellor me din pois os, o leite ven do, do, do cartón e o cartón ven do supermercado. Pero antes de que chegue o cartón e antes de que chegue ao supermercado, pois ten que haber eh, pois, algún lugar non? Con, con vacas ou, ou con, con cabras <laughs> ou, ou co animal que sexa que o produza ben, para que seña leite cando menos Entonces, se despois falamos de outro tipo de bebidas, pois poden ter orixes diversos, pero o leite ten que vir de unha granxa onde haxa animais. Non? E, e se falamos de outro tipo de, de alimento, que sexa de procedencia gandeira ou sexa de procedencia, bueno, pois que sexa un produto agrícola, tamén ten que estar eh, producido. Non? Eu sei que a nivel galego eh, hai moitos anos que nos eh, dixeron que unha sociedade moderna era que tiña poucos agricultores e que non importaba que se pecharan granxas porque eses alimentos xa virían de outras partes do mundo, non? Que isto non isto era unha cuestión que que bueno, tampouco preocupaba moito a ninguén eh, e é un pouco, pois isto foi a dinámica destes últimos tempos, non? De todos os xeitos, eh, supoño que o mellor agora xa, despois do da pandemia, o mellor xa alguna cousa o mellor non a vemos tan clara, non? Cando nun momento dado eh, pois houve un problema que se cerraron eh, as fronteiras eh, e este tipo de cuestións era un problema que non fóramos autosuficientes en moitos produtos que eran básicos, non? cando non había medicamentos ou cando non había material para o tema da a nivel respiratorio, este tipo de cousas, pois foi un verdadeiro problema non que non que non foran que non houbera produción aquí. E se falamos de alimentos, ao mellor esa experiencia deberíamos guardala a bon recaudo pois para ver que pasaba no futuro, non? pero ao mellor hai outras cousas tamén que non saen tanto nos medios de, de comunicación que tamén temos que ter en riba da mesa. Quizá unha delas é a disponibilidade de combustible barato que tuvemos nestes últimos tempos. Eu xa sei que se digo isto moita xente dicir, "Boa, pois, mm, pois mira que precio ten ten o gasoil, mira que estás dicindo ou non, ou mira que precio ten a gasolina." Pero na realidade sí que houve unha disponibilidade moi grande de combustible fósil, e, é eh, a súa a posibilidade de acceder a ele a un precio relativamente barato. E iso facilitaba pois, que o transporte de produtos kilométricos mm, bueno, pois ao, ao final polo menos puidera facerse non este tipo de cousas ou que un modelo moi intensivo de produción que mm, utilizara masivamente os combustibles fósiles pois tamén eh, puidera desenvolverse eh, dunha maneira importante eh, eu creo que mm, seguramente moitos de vós non? xa vedes de maneira habitual datos eh, donde bueno, empezan a aparecer nomes como o tema do picoil, eh, o punto máximo de extracción non? de, de enerxías de combustibles fósiles, non só de combustibles fósiles, de combustibles fósiles e de moitos materiais que nesta dinámica que tuvemos non? de, de utilización de recursos que se multiplicou eh, dunha maneira exponencial os recursos que, que empregamos, pois eh, o que bueno, alertan todos os estudios é que os combustibles fósiles eh, no futuro van ser bueno, moito menos a súa disponibilidade eh, bueno, porque non temos tres planetas, temos un e isto non, é, non fai falta ter unha bola para predicir as persoas que estudian os, os xacementos e os recursos e a capacidade que podemos ter de usar eses recursos pois ven con claridade que a disponibilidade de combustibles fósiles vai ser menor no futuro e, e van ser máis caros, moito máis caros que do que son hoxendía. non? Parte deses recursos, eh, bueno, vos sabedes que hai grandes compañías petroleiras que estuveron incluso, bueno, primeiro a, apostaron por fontes alternativas, pois outro tipo de carburantes de menos calidade, pois, o, que se, o que procedía do fracking ou este tipo de cuestións, pero moitas deses dese, deses eh, tipos de aproveitamentos eran aproveitamentos que non deron eh, bueno, a calidade do combustible que se pretendía nin enerxéticamente acabou sendo eficientes como se pensaba. De feito, está documentado unha desinversión moi importante e, e moi masiva da, dese tipo de proxectos por parte das grandes empresas petroleiras. Non? Hai un estudio de Amigos da Terra eh, de hai uns anos que valoraba cantos kilómetros percorrían os alimentos que chegaban a Galicia de media, non os alimentos importados. En aquel estudio eh, acababa dando de media que os alimentos importados percorrían unha media de 4.000 kilómetros. Eu 4.000 kilómetros, cando intentei ver na miña mente que eran 4.000 kilómetros, Aproximadamente era de media como se viñeran de Finlandia a Lourenza. Eso son 4.000 kilómetros, máis ou menos. Eh? Entón, eh, claro, se nosotros falamos dun contexto no que o uso de carburantes eh, e eh, combustibles fósiles vai haber moita menor disponibilidade no futuro, pois vai ser máis difícil que eh, bueno, pois eses usos intensivos de combustible eh, se poden seguir facendo e eses usos eh, tamén incluso kilométricos. Non? Vos seguro que coñecedes o modo de produción de moitos alimentos, non? Pero eh, cando un alimento se, se utiliza, bueno, pois unha pois unha maquinaria importante pesada, pois hai un gasto de combustible cando eh, se fertiliza con, con fertilizantes de síntesis de, eh, faese dun proceso que pois, se utiliza dunha maneira moi importante o gas, por exemplo, que quero dicir que aí tamén no, na produción de, de plásticos hai unha gran, un gran uso do petróleo, na, en todo o tema de transporte, pero na refrigeración, no empaquetado, en toda esa conservación, en todo isto hai eh, petróleo por todos os <laughs> lados, ou, ou combustibles, ou enerxías fósiles e outros minerais que cada vez van ser máis escasos. Entón, quizáis unha das primeiras reflexións é de onde pensamos que van vir os alimentos no futuro para as nosas mesas e a segunda cuestión en gran medida é que tipos de alimentos tamén pensamos que tenen que estar nas nosas mesas, non? Este ano, eh, eu xa sei que nos pode quedar moi lonxe, pero mellor non é tan lonxe porque realmente neste mundo globalizado non sei exactamente onde está o lonxe e onde está o cerca, non? Se calquera, se o gran que temos nas nosas granxas, pois viña unha parte importante eh, pois de Ucrania ou de Rusia, o lonxe e o cerca, o mellor xa pensamos de outra maneira. Se pensamos que unha parte da soia pois ven de, bueno, da outra parte do Atlántico, pois ao mellor o lonxe e o cerca, como nos afectan os fenómenos globais, pois ao mellor realmente nos afectan moi directamente moito máis do que pensamos, non? Pois este ano, eh, bueno, segundo distintos estudios da FAO, da Rede Mundial contra as Crises Alimentarias, aumentou eh, en 40 millóns de persoas eh, Bueno, na clasificación de seguridade alimentaria hai varias, varios números, non? As máis graves son entre a fase 3 e a 5. Pois estes 40 millóns de personas en situación de hambruna eh, foron, quero dicir, solo eh, no, último, no último ano, quero dicir, non, non é unha cousa do pasado, aumentou en 40 millóns de personas as, as personas que, segundo a FAO, están nos niveis de 3 a 5 na catalogación de seguridade alimentaria, o sea, aumentou moitísimo as persoas que pasan fame no mundo. Vale. Isto é unha cuestión importante, porque nós estamos nun sistema globalizado. Eu de verdade que vos invito cando chegades a casa, que abrades a nevera, e mirades de onde veñen moitos dos alimentos que chegan ás mesas, non? Entón, claro que nos interpela, interpélanos dunha maneira moi directa, e, bueno, pois, de onde van chegar os eses alimentos e eh, bueno, unha das cuestións básicas para producir eses alimentos é a terra. Vale? Entón, bueno, mm, se por superpoñemos mapas, pois tamén veremos se necesitamos ou non protexer a terra que produce os alimentos que nosotros consumimos e os alimentos que consume tamén a propia eh, gandeiría, non? aquí sí que non vou ter a ousadía de, de falar de, da gran dependencia alimentaria que ten a gandeiría galega. E non, vou facer tanto Gonzalo na sala porque me daría <laughs> me daría pudor e porque moitos dos datos que teño ademais son del, non? Pero eh, bueno, pois a dependencia que temos da compra de cereais e de, bueno, de alimentos, por exemplo, para os grandes cebadeiros mm, que hai hoxe en día eh, pois de porcino ou de aves, todo este modelo, por exemplo, chamo yo modelo Coren, non é só Coren o que o ten, pero Coren é moi coñecida, pois o modelo é dunha dependencia dun 100%, quero dicir, de, de, de, de produtos que veñen do exterior, non? E a dependencia en sectores moi importantes, como mesmo o sector leiteiro, tamén é eh, moi relevante, ainda que non chega ao 100%, é un é unha dependencia moi importante. Co cal, todo esta eh, vulnerabilidade é unha cousa que nos afecta dunha maneira moi moi moi directo, non? Esa fragilidade do sistema alimentario globalizado, non? Cando falamos do tema da terra, eh, hai eh, varias cuestións tamén que, que tamén, bueno, que tamén temos sempre un pouco que nos preocupan e é Por exemplo, o baleirado do medio rural. É verdade que en moitos lugares que nosotros coñezamos, pois ao mellor a, a, pois a aldea da que veu a nosa familia, o que vivimos nós ou por aí, e pensamos nos habitantes que tiña fai uns anos e os que ten hoxe, pois veremos que realmente hai unha despoboación moi importante e hai pois, bueno, unha, un envellecemento tamén importante da poboación rural. Entón, eh, de repente aparece esa necesidade de proxectos que señan que xeneren moito emprego, que hai tamén un pouco esa idea, un pouco máxica de que de que a ver que proxecto vai ser tan importante nunha comarca que vai impulsar a unha comarca dunha maneira definitiva. Mm, bueno, eu veño da Mariña e ali, bueno, pois Alcoa, Alcoa, Alcoa, non? Ou quen di eso noutros lugares, que se queredes despois falamos dela, pero tampouco é a temática doxe, pero podemos falalo sen problema. Entón, por exemplo, eh, de repente eh, parece que calquera proxecto que se proxete sobre o medio rural hai que aproveitar a oportunidade e hai que velo sempre como unha oportunidade, non? Eh, bueno, eu creo que temo, debemos ser non sei se vou dicir unha, un, unha cousa que é un, un tópico e ao mellor por tópico non é positivo, pero ao mellor debemos ser cautos, temos certa fama os galegos e as galegas de ser cautos e ao mellor ser cauto non é malo, non? E ao mellor é bo mirar que implica, que implica ese, ese proxecto a nivel de beneficios, a nivel de impactos e, a, e facer unha valoración se, se acaba sendo positivo ou non acaba sendo positivo. Non? E vou poñer un exemplo. <clears throat> Aquí, por exemplo, unha eh, pois, non, non sei se vos, eh, se vos sona nos medios de comunicación, Pero ao final, aínda que teñamos toda esta dificultade de que temos moi pouca superficie agrícola útil, constame que xa tuvestes unha charla sobre este, entón eh, tampouco é cuestión de, de seguir eh, cos mesmos datos, pero eh, bueno, pois con un, un 20 e poucos por cento ou 20 por cento de superficie agrícola útil é unha das máis baixas en relación con outros países da nosa contorna europeos, non? entón esa é unha superficie moi baixa que eu creo que ameaza con claridade a nosa seguridade alimentaria eh, eh, moito máis con estas ameazas todas futuras. Bueno, tamén é certo que eh, temos cousas que son moi atractivas a día de hoxe. Eh, claro, a disponibilidade de auga en Galicia non é a mesma que a disponibilidade de auga en Almería ou en Huelva. Entón, é un, un territorio que é atractivo para que se implanten determinados proxectos, non? que xa ao mellor nos seus lugares de orixen pois xa eh, te, encontranse con dificultades como a falta de auga, a, a, bueno, eh, acuíferos totalmente esquilmados ou este tipo de cuestións, non? Entón, eh, pois, por exemplo, nosotros na zona da Terra Chá, na zona de Castro, na zona de, de, de Begonte, por aí, nos últimos anos, pois vimos como chegan proxectos, eh, ao mellor vos sona dos medios de comunicación, como dunha empresa que se chama Surespor. Surespor é unha empresa que inicialmente eh, iniciou a súa actividade en Huelva, eh, bueno, hoxe ten eh, moitas hectáreas en Marruecos, tenas en Kenia, tenas en Portugal, e, eh, bueno, agora tamén, desde hai uns anos, tenas a nivel eh, Galicia, non? Peque, produce pequenos froitos, é un gran operador producindo arandos, ara, producindo fresa, producindo pequenos froitos, e, e cal é o seu modelo de traballo? Bueno, pois o seu modelo de traballo é un traballo temporal na recollida, É dicir, hai uns meses nos que se necesitan de repente 340, 400 persoas para recoller eses froitos. Esas persoas eh, poden seguir estando vinculadas ao territorio? Non, porque é ese tempo de traballo o que en todo caso eh, quero dicir, teñen a posibilidade de traballar nestas zonas, non? E a segunda cuestión é que de repente zonas moi, pequeñas, moi pequeniñas aparecen coa necesidade de xenerar aloxamentos e outro tipo de cousas para un contingente tan grande de persoas. Non? Entón, é traballo temporal, eh, faise en gran medida con man de obra migrante, e mm, non son persoas que teñan despois a posibilidade de ser parte dunha veciñanza ou facer un proxecto de vida porque o marco de traballo de contratación é temporal, é para, para a recollida deses froitos ou este tipo de cuestións. Non? E despois non é só que se señou modelo de traballo, senón que ademais hai que mirar outro tipo de cousas. Son, por exemplo, altamente demandantes de auga. Vale? Eu sei que ademais a mí unha das hai hai como varias cousas que me apase, que me que me que me motivan moito, non? Unha é que para min o medio rural é importantísimo, xa vos adianto cal sería a miña reflexión última. Pero outra parte moi importante tamén é, eh, bueno, a cultura e a nosa lingua, e, bueno, formar parte dun, dun país dunha maneira integral como nós temos, non? Eu sei que ten hai unha imaxe moi grande que é a de Cunqueiro, que tamén é un pouco veciño meu do país do Mil Ríos Pero non é verdade. En realidade, a auga doce, a auga potable é un ben escaso. Tamén é un ben escaso en Galicia, non temos grandes reservas de auga doce. Entón, en Castro, onde se asenta eh, Suresport, onde ten proxectos de expansión, onde está falando con moitos montes veciñais para facer novos cultivos, con unha gran demanda hídrica, pois había unha gran seca este verán e había casas que eh, xa eh, tiñan restriccións de auga e non foi só en, en Castro sabedes que en, en Rivadavia e en moitas localidades galegas no verán houve dificultades coa auga entón cando se eh, aproba un proxecto que vai demandar moita auga tamén hai que saber de onde sae esa auga non? Quero dicir, porque <laughs> senón vamos ter un problema. Eh, xa vos adianto tamén que en zonas de Ourense, de Rivadavia, en moitos sitios onde hai graves problemas coa auga, estánse, apro estánse aprobando proxectos en montes veciñais de plantacións de vides eh, que van con regadío. Entón, quero dicir, eu por eso un pouco que creo que temos que ser cautos no sentido de decir, bueno, e este proxecto que vai a aportar ao lugar e, e que vai necesitar e que impactos vai ter e despois cada cada, bueno, pues teremos que facer unha valoración con todo este tipo de cuestións, non é só decir vai ser positivo ou non, pero si, bueno, pues hai que avaliálo, non? Este tipo de cuestións eu creo que son eh, como moi importante, insisto, é moi poético da imaxe da Galicia dos mil ríos, eh? pero non é verdad. <laughs> Non temos esa sobra de auga para que non seña un recurso que necesitamos coidar moito. Nin tampouco somos un país que non teñamos unha necesidade importantísima de protexer a terra agrícola. Eh, no contexto do Estado español, considerase que tres cuartas partes do territorio a nivel de suelo tenen eh, indicios de unha importante degradación do suelo eh, bueno, iso eu creo que é unha cuestión, quer dizer, a fertilidade do suelo é, esencial para ter eh, bueno, alimentos e no futuro pois, pois seguir tendo unha producción. E se nosotros, ese suelo, non ten materia orgánica, é un suelo morto, un suelo totalmente degradado, pois temos un grave problema. E isto non é unha cousa de, de Bueno, pois é eh, que esta rapaza que veu ali falounos de cousas que nada tenen que ver con nós. Bueno, se tre, tres cuartas partes do territorio dos suelos do Estado español tenen esa, ese, esa situación de estar xa con uns niveis de degradación importantes, pois nós deberíamos tamén eh, facer un cuidado moi importante dun recurso como é a, a terra, non? Para, para para que seña eu non, non sei en que tempo vou non sei cando empecéis son un pouco desastre neso. menos cuarto que tiñais previsto que que falar hasta cando hasta as nove bueno sí, eh, bueno eu se vos digo que, que un, un, se vos digo que é que esta é unha invitación un pouco así, pero bueno, vou volo dicir. Eh, se eu vos digo que, que será unha cousa que, que nos nomes pode ser Terras do Viño, pode ser Agustinas, poden ser eh, Reiñas de Maio, poden ser mm, que así, pois, po, eh, pois Mouros, poden ser Brancais, que, que pode ser? Que vos parece que pode ser? Pera. Pera. Mazás. Mazás? Mazás. Alguén me dixo, algo máis? Se vos digo abelleiras, o mellor vos dou máis pistas. Abelleiras... Abelar, sí. a abelar. Ah, bueno, o mel. Non? Bueno, neste caso son cereixas. Son cereixas e todas son eh, cereixas que eran habituais no Val de Lourenzá, que era onde eu son eh, bueno, este pequeno show é unha invitación a, a pensar que nós temos moita biodiversidade. É dicir, moitas veces cando falamos de biodiversidade, pois, bueno, eh, hai como certas imaxes que nos, que nos aparecen, pero hai unha gran biodiversidade nos nosos no, bueno, nos nosos cultivos, tanto na, a nivel silvestre como cultivado, non? E esa biodiversidade está en franco perigo eh, por un modelo industrializado tamén de produción, porque nese modelo industrializado de produción moitas veces se interesan dous ou tres cultivos eh, que son moi productivos, que son longa vida, que realmente cumplen eses estándares de homoxeneización que, eh, que, bueno, que as grandes áreas comerciais demandan, eh, eu, por exemplo, se vos falo, non sei se vos tedes así un, un pequeno horto, pero se, non sei, ou tamén outro tema que me gusta moito, por exemplo, son os tomates. Me gustan moito os tomates, non? Pero claro, se ti tes un negro de Santiago que está riquísimo a nivel de sabor, eh, un negro de Santiago non é real que tú poidas cultivar un negro de Santiago en, en Almería, e se vai ao mercado central a Holanda ou a onde seña, volva a Merca Madrid ou a Merca Barna, de Merca Barna veña a, central de daqui de, de Betanzos de Gadixa, e do central de Gadixa chega a todos os a, a todas as eh, bueno, as tendas máis que hai no territorio, non? Entón, normalmente ese modelo de gran distribución alimentaria basease en que haxa unhas poucas, moi pouquiñas variedades industriais que teñan, pois, bueno, pois unhos estándares de que señan produtos moi homoxéneos, que señan longa vida, eh, e este tipo que señan moi productivas, non? que teñan duración e este tipo de cuestións, entón o que fai é que moitas desas outras variedades que son moi importantes en termos de biodiversidade e en termos incluso de sabor e en termos de cultura alimentaria pois vayan cada vez cultivándose menos e moitos deles teñan en franco perigo de, de, de desaparición. Quer decir, cada ano eh, pérdense eh, miles de variedades, quer decir, <laughs> así a nivel global, non? Eh, bueno, e iso é importante ou non é importante? Bueno, eh, eu creo que ten moita importancia. Unha das cuestións é que un monocultivo eh, do mm. tipo que seña sempre é problemático se ti tes unha gran extensión con un monocultivo e empeza a ter pois, unha praga, eh, pois, eh, probablemente teña unha capacidade de extenderse moi grande se o cultivo non hai ningunha paisaxe mosaico, non haxa algo que intermedie eh, con outro tipo de cultivos no medio, non? Entón, eh, hai unha extracción mm. sempre do mesmo tipo de nutrientes do chan, ah. se hai unha praga que se conserva anos no, no chan pois, eh, bueno, pois é fácil que ao millor incluso acaba sendo inviable o cultivo nese chan a longo prazo, en termos bueno, pois de combatir eh, pragas ou enfermidades, está claro que un sistema biodiverso é moito máis, vou falar a, desa palabra tan <laughs> usada, non resiliente, quer dizer que é máis fácil que seña moito máis, que teña moito máis capacidade de, bueno, pois para non ter que utilizar eh, pois produtos químicos ou para mm, diante dunha praga ou para que non teña desequilibrios o chan, pois que haxa biodiversidade, que haxa rotación de cultivos, que haxa unha gran variedade. Entón, eh, tamén por iso é moi importante que nos sistemas de produción de alimentos eh, bueno, pois que haxa eh, bueno, sistemas que aposten pois, por pola agroecoloxía ou por modelos de produción que señan sostibles a nivel ambiental e tamén pola pues, polo tema da biodiversidade, non? Eh, pois outros imaginádevos pois cada vez eh, no tema climático, por exemplo, hai eh, bueno, evidencias máis grandes de que hai un, unha, bueno, un cambio eh, que bueno, xa se fala en términos de emerxencia climática pois esténdense máis os, as semanas de verán, isto está documentado por AEMET, e ao millor o podedes experimentar, hasta novembro tuvemos eh, unhas temperaturas que foron unhas temperaturas pois, moito máis suaves dos que ao mellor lembramos no, no pasado que eran xa os meses de inverno, non? Estamos vendo floracións de árboles a destempo totalmente. Que pasa con esas floracións? Que moitas ao irades tempo, bueno, pois poden estar cunha floración agora, pero despois ven unha xeada importante, ven tal, co cal non acaba eh, prosperando como, bueno, pois para acabar nunha fructificación, pero que sí que está claro que hai un desequilibrio que lle está afectando o medio. eh, eh, bueno, estamos vendo que hai pragas que eran propias de outras latitudes e agora están aparecendo aquí Mm, bueno, insectos eh, e outro tipo de tal, pois que bueno, pois mosquitos que ao mellor non o do non? que non era habitual, pois, por exemplo, do que aparece no Estado español, e temos agora ese tipo de, de bueno, pois de, de insectos ou ese ou pragas que eran de outras latitudes, que pode podemos falar de caixa mm. diversas causas, eh? ese movimento globalizado de mercadorías, quero decir que fan que ao mellor Pois como chegou a couza guatemalteca a Galicia? Pois bueno, pero tamén hai un asentamento de, bueno, pois de pragas ou de enfermidades que non eran o mellor propias dunha zona do, do, dun determinado territorio mm. cada vez se fan máis habituais. E cal é a noso gran ferramenta para combatir todo eso? A biodiversidade. A biodiversidade. Eu creo que a nosa gran ferramenta para combatir todo iso é a biodiversidade. Entón, está claro que para nosotros os sistemas de produción de alimentos que conserven a biodiversidade, que a, que a intenten que teñamos o maior número de variedades, que teñamos eh, paisaxes mosaico, que teñamos rotación de cultivos, é unha ferramenta moi importante para combatir todo este tipo de cuestións. Non? Eh, bueno, eh, hai bueno, moitos temas dos que poderíamos eh, falar, non? Eh, bueno, por exemplo, vos a nivel galego seguro que estades escandalizados cada verán cando vedes, por exemplo, arder eh, Galicia dun lado a outro. Eh, <clears throat> a ver, a min este ano pareceme que foi moi significativo eh, e que cando menos deberíamos tomar nota arderon máis de 80 casas eh, é verdade que os incendios é algo que coñecemos desde hai anos, pero o mellor o feito de que arderan eh, 40 ou 80 casas eh, foi un, un tema mm, quero dizer, que sí que, no, que nos debería chamar a atención e bueno, hai xente que traballa no tema incendios non que podemos facer unha reflexión entre todas e todos eh, no futuro e eh, bueno, na, agora eh, como ven, pero algunhas persoas profesionais están dicindo que se collemos o parámetro de días de moita seca, de moito vento, eh, eh, dun lume de copas, por exemplo, pois probablemente están empezando a alertarnos de que hai lumes que son moi difíciles de apagar eh, con altas temperaturas, non? Eh, nos con, con máis eh, arredor Creo que estamos alrededor dun 7% da superficie forestal a nivel do Estado, temos máis do 50% dos incendios. Entón, que, que, que cousas podemos facer para combatir eso? Quer dizer, que seguro que podemos falar dun sistema profesionalizado de extinción, que non dependa de contratacións precarias, que non multiplique pois que uns dependan do Concello, outros dependen da Xunta, outros traballan, venen coa UME, outros venen con non sei quen, pero ao mellor unha das grandes ferramentas é un territorio ordenado, unha paisaxe mosaico e este tipo de cuestións como tamén unha ferramenta moi la, que é moi importante ao lado dun sistema profesionalizado. Bueno, eu non sei, xa me diredes se, se pode ser un tema tamén relevante e importante ou non, non? Eh, nosotros cando miremos po territorio temos que pensar realmente cando pensamos eh, nas actividades que se desenvolvan nel que, que función deben ter non? para a sociedade actual eh, solo son espacios donde realmente se xenere facturación económica para uns actores ou son moito máis. Mm, son espacios de vida, pensamos que é importante que haxa unha veciñanza que poida vivir aí dignamente, que se manteñan escolas abertas, que haxa unha paisaxe mosaico que é un ben de todas as galegas e os galegos, que se conserve a biodiversidade, que se conserve o patrimonio. Eu se vos digo que a un prado lle chaman Medorra, porque lle chaman Medorra? Castro. Porque hai un xacemento megalítico, non? Entón, se decimos que se chama Pumarega, pois o mellor é que na súa historia pois houbo unha, un pumar ali ao Mazaeiros, houbo unha plantación de tal, se lle chamamos Caleira, pois probablemente houbo un lugar onde a pedra que se sacaba aí pois, eh, valía para facer cal e próximo, un lugar próximo que se cocía e a xente caleaba, desinfectaba eh, con ese cal, non? Este tipo de cuestións. Entón, estamos falando de moito máis que un lugar para eh, facer eh, únicamente un, bueno, que un deter, unha determinada empresa facture. Pero, claro, para que as persoas vivan aí, aí tamén ten que haber espacios e medios de vida dignos. As persoas tenen que vivir de algo e ter uns ingresos eh, dignos eh, para poder vivir aí, uns servicios. Quer dizer, non pode ser que un rapaz por vivir na zona rural non teña xa dereito a ir a un bacharelato, como pasa hoxe, eh? seguro que sabedes que por lei un rapaz non ten dereito a transporte colectivo xa para facer un bacharelato ou para facer un ciclo formativo desde o que lle contempla a lei é o dereito de ter un transporte mentre está na ESO, pero se xa quere facer algo tan básico como un bacharelato xa non ten dereito a un transporte por exemplo, non? o que falamos, o que vemos cada verán, veciñanzas, pois que lles pechan o centro de saúde, que non tenen servicios. Entón, eh, esta é outra cuestión que nos interpela un pouquiño a todos, a todos e a todas, se queremos ter un medio rural con vida, eh, que, con todo este tipo de, de funcións. E solo na reflexión final é eh, eh, moitos de nós somos propietarios de, de terra, porque en Galicia unha das cuestións, por exemplo, é que está moi repartida a terra, non? E esa decisión eh, sobre o que faigamos é importante, é relevante. Moitos eh, moitas de nós, non, todas e todos, poñemos produtos alimentarios, poñemos alimentos nas nosas mesas, non? Eu camiña o meu consumo de produtos de alimentos pois poido apoiar que ao mellor uns rapaces ou pro, poidan producir en Cambre ou en, Ber, en Bergondo ou en Irixoa ou non quer decir que ou pode ser ta... se eu estou nun comedor escolar teño meus nenos e as miñas nenas pois ao mellor podo facer algo se teño a preocupación de que teñan alimentos frescos e de temporada e ao mellor ecolóxicos cando estamos ao mellor nun, nun colectivo eh, podemos reflexionar se algo, bueno, preocúpame, pero non, a mí non me afecta. Bueno, ou mm, preocúpame eh, e de alguma maneira tamén poño este tema no debate. Ás veces a contribución é poñer o tema no debate, non? Pois ao mellor se a veciñanza de Coruña fora moi activa e dixera, non, a mí este tema importa, e a mí sí que me importa que os produtores que están en San Agustín pois eh, teñan posibilidade de chegar a máis veciñanza da Coruña cos seus produtos. Eh, por que non lles deixan logo poñer un cartel que anuncie que están aí? Estou falando de algo real, eh? Eu fui unha entrevista co Concello da Coruña e cuestionábase que puxaran un cartel anunciando que estaban ali cos seus produtos ou querían facer un mercado nunha praza pública, nunha praza pública, eh? sin máis cuestión. Era un mercado como tamén chamando a sensibilizar sobre o consumo, sobre sobre a cadea de valor, sobre o baixo precio que se paga aos produtores e as enormes marxas que hai no medio hasta as persoas consumidoras, eh, sobre o tema educativo a nivel alimentario por aí, e dificultábaselles, quero decir, que puderan facer un mercado de, de nese sentido, que era un mercado máis de sensibilizar que non porque foran facerse <laughs> millonarios. Bueno, pois unha veciñanza activa pode decidir oi, vades remodelar a Praza de Abastos, pero nós queremos un espacio digno onde os produtores e as produtoras podan seguir estando cos seus produtos. A de Santiago é maravillosa, moi bonita. Que, que praza máis bonita, non? Pero ningún daqueles restaurantes tan bonitos lle compra un solo produto ás produtoras locais. Ningún. O mellor se a veciñanza fora de, de Santiago, eh, o considerara relevante, e eu, e eu veño aquí eh, consumir. Claro que sí, que a min gustame moito este sitio, é precioso a nivel patrimonial, pero eu quero que nos, nos produtos que haxa tamén haxa hortalizas de todas estas mm, mulleres que viven na veciñanza, se levantan ás 6 da mañá para vir coas súas cestas aquí ao mercado. E ao mellor tampouco hai necesidade nos días de hoxe que teñan a intemperie na chuvia todo o inverno debaixo daqueles paraugas, porque ao mellor hai outra maneira de facelo. Entón, eu, <laughs> con todo isto, quería decirvos que todas e todas nas nosas vidas, dunha maneira ou doutra, temos pequenas, grandes cousiñas para cambiar as cousas e para, bueno, pois ir axudando a que, bueno, vayamos entre todos construindo o medio rural que nos gustaría para, para nós e para as xeracións que, que veñen detrás de nós. Eh, bueno, deixo un pouco aquí. <laughs> Perdonade por, mm, bueno, un pouco por por todas estas cousillas, non? E nada, un pouco que seguro que no que digamos entre todas salen tamén moitas cousas moito máis eh, importantes eh, que reflexionemos entre todas. Graciñas. Ben, temos uns 10 minutinhos dez minutiños, non? Un cuarto de hora. Un cuarto de hora. Entón, abrimos xa o a quenda de preguntas e intervencións. Preguntade. Joan. Bueno, muchísimas gracias. Creo que fixemos, fixo o mozo unha boa elección ¿eh? a directiva porque era moi necesario e moi necesario creo que falta traer a, o rural, o campo fixo reflexionar esa perda de, de, de relación que temos cada vez máis na, na cidade no? e buscar como eh, mm, que dixeches no? como a, apoyar pues, pois, algo de onde ven toda a nosa historia toda a nosa cultura no? e que está tan maltratado no? eh, os, os, os mapas son claves eu engadiría algún máis, como o tema dos encoros, non? toda a explotación que xa hubo no seu momento da, do, do, de inundar os mellores vals eh, para producir enerxía para fora, como somos excedentarios, como somos, gracias a esos mil ríos, a esa agua, a esa choriva, temos esa capacidade de producir creo que 26% da enerxía hidráulica de toda a comunidade de toda España, que moito, como somos sedentarios, e que outro día estuvo falando do tema precisamente da enerxía, non? do espolio, o espolio da nosa terra para vender, facer negocios especulativos eh, a costa da nosa paisaxe, noso territorio. Eh, a, a planta da Alcoa eh, consumía o 23% de toda a enerxía que se producía en Galicia. Eh, se iso trasladamos ao, ao precio que ten hoxe un megavatio, non me acordo como está xa o megavatio, xa está as nubes, pero que valía a pena que toda esta xente eh, que fora para a súa casa, que gañaban máis cartos que producindo... O sea, a forma de, de, de ver as cousas, non? Eh, eh, toda esa enerxía que se está xerando aquí non está repercutindo no rural. E o rural é rico, porque de onde veñen todas estes mapas que puxeches? De onde veñen todas estas riquezas? Veñen do rural galego, que son pobres son as cidades. Como ben dís, primeiro pos alimentos. Pero que o que non, non, non, non nos queren transmitir é que o rural é onde se está producindo esa enerxía, por exemplo. Donde Galicia pode ser ten máis futuro que mellor que, Arabia Saudita, porque o petróleo se acaba, pero a enerxía renovable é renovable para toda a vida. O sea que temos esa, ese, esa capacidade tamén que debería repercutir para que no noso territorio crear emprego de calidade, etc. etc. ¿no? Bueno, simplemente era feliz, felicitarte pola, pola charla eh, moi, moi motivadora e eh, é moi necesario. Así que, moitas gracias. Alguna pregunta? Eu quería facer... No, espera, Monse. No, no, no, non, <laughs> estás... Dixeches ti primeiro. Sí. Bueno, pois, pues, eh, daquela, bueno, son unhas felicitacións de Juan tamén, os parabéns. E... Eh eh, bueno, como ven, eh, digamos, afirmabas eh, eh, un país avanzado, un país, un país sano, é aquel país que aprecia a agricultura, os agricultores, e eh, temos moitos exemplos de, digamos, de países donde pois esos primeiros ministros, o, o príncipe, agora rei, pois se fotografa pois, con animais, na, o sea, unha forma de transmitir esa, esa, esa idea. Aquí existe unha fractura entre o medio rural e, e, e o medio, e o medio urbano. É dicir, eh, que formas habería, Isabel, para, para, para reducir esa, esa, esa fractura, por un lado, e quixera que valoraras tamén o papel da Consellería a este respecto, non? É dicir, recentemente, bueno, vimos que gracias ao traballo que fixestes no sindicato labreu, conseguistes que os pequenos produtores de vacún se les pagaran unha prima que, que se desnegaba, agora vemos que, que xente que entrou na agricultura ecolóxica que está en transición seguindo os, os, os criterios, as directrices europeas, non? que fixan un incremento notable, pois é, é probable que se queres en axudas, é dicir, que valoraras un pouco, digamos, esa fractura como superala e que papel está facendo ou deixa de facer a, a, a administración sí. A ver, eh, no tema un pouquiño da fractura, non? eh, eu creo que a este país eh, levan moitos anos transmitindolle que moitas cuestións que eran bens de enorme riqueza non tiñan valor. Eh? Ah, non se escoita. Perdón. Somos maiores, Eu creo que detrás desta hai un pouquiño de autoodio e de, e de desvalorización do propio que leva moitos anos inculcándose e meténdose eh, na sociedade galega en relación con moitos ámbitos, eh, co medio rural, coa lingua, coa cultura, con, con moitas posibilidades de xerar riqueza e de ser un país que teña unha visión de, de que é rico en recursos e que ten moita capacidade para, para ter modelos que señan modelos de referencia, eh, incluso na, en todas as claves, eh, ambientais, de sostibilidade e este tipo de, de cuestións. Bueno, eh, eh, hai cantidade de exemplos de vos usos tradicionais que facía a sociedade galega e de, dunha enorme riqueza a nivel ambiental e patrimonial. Non? Eu creo que efectivamente países que ninguén pode dicir que, que non señan países que estean na, na vanguarda de, a nivel, por exemplo, de sostibilidade, tenen un alto, unha alta valoración da súa, da súa agricultura, do seu medio rural e, de, e incluso de, do que poden significar para o futuro xerando riqueza, quer dizer, hai cantidad de países como Francia, e nun momento dado un problema na gandeiría francesa fai que o primeiro ministro de Francia eh, se poña co problema, Italia con, con cunha valores de alto de gran valor engadido nas súas producións agrarias e nas súas transformacións a Austria eh, a nivel de, de, de toda a súa política para as zonas de montaña eh, cantidade de, de países que, que sí que consideran que, que hai unha gran posibilidade de xerar riqueza eh, bueno, e eh, que é un valor en sí importante eh, hai outros actores eh, que lles interesa eu creo, un medio rural baleirado. Se tú tes un gran interés de facer un proxecto con grandes impactos, se tes unha sociedade activa, unha, uns proxectos que xeren riqueza ali, eh, pero mellor é unha, unha riqueza pois moi moi dividida, moi moi compartida, moi moi repartida, non non para uns moi poucos actores, senón repartida pois é, é máis difícil que poidas facer un, un, un proxecto con graves impactos. A ver, eu, por exemplo, antes dicía Juan o da Alcoa. Bueno, Alcoa en 10 anos deusilles mil millóns de euros para esa bueno, compensación do custo da enerxía. Mil millóns de euros, entre 2.000 empregados, toca a medio millón de euros por cabeza. Porque <laughs> deusilles a mil millóns de euros, pero siguen coa espada de Damocles de pechar e de, e de que perdan os empregos bueno, non vos vou dicir que parte de vos coñecedes as imaxes da gran balsa de lodos que hai aí e da bomba de reloxería do que supón iso. Eh? Pero ao seu lado, Alcoa, en gran medida, é un lugar que se seguimos a costa toda de Asturias e o País Vasco e miramos o nivel de desenvolvemento de zonas homólogas de costa, é eh, un, un lugar casi sin veciñanza, casi sin, sin máis... Eh, presentouse como ulti, única alternativa esa industria de enclave, é unha industria de enclave. Entón, para eses proxectos interesa un rural baleirado, un, un rural sin outras alternativas e onde se invisibilice que hai outras opcións. E, e claro que as hai, non as inventamos, e que basta mirar na nosa veciñanza para mm, ver que hai moitos modelos eh, sostibles eh, que producen ademais emprego, riqueza eh, e, eh, e moita, bueno, é unha xestión axeitada do territorio. Entón, cal, cal é a vía? Bueno, eu creo que a, a vía, para min, é eh, importantísima é que as persoas eh, señan activas en cuestións tan importantes como esta e que teñan eh, esa bueno, claridade en que é o que lle Mm, presentan se realmente é algo que é un proxecto de valor e que é un proxecto que xenere eh, nese territorio vida ou, son, ou, ou non e é que seña tamén activo en, en, en a decisión de combatilo ou, ou, de, ou de apoiar outro tipo de proxectos, non? O papel da Consellería neste caso é eh, A ver, eu, eu diría que é como, como unha especie de, de fumigación do rural ou de exterminio do rural, mm, pero a gran escala. Eh, e, e hai cantidad de exemplos. Efectivamente, Europa di para 2030 un obxectivo é que o 25% da, produ mm, da produción seña produción en ecolóxico por moitas cuestións, por valores ambientais, pero tamén por crear riqueza, por, por responder a unha demanda de produtos que teñan unha relación directa con, con produtos saudables, que é unha demanda da sociedade. Bueno, por moitos motivos hai eh, un pouco esa proposta, non? Na, un pouco desde desas institucións europeas. Bueno, aquí curiosamente hai toda unha resposta positiva das persoas produtoras que mm, solicitan proxectos, eh, comprométese en proxectos de transición á agricultura ecolóxica e resulta que eh, a Consellería do Medio Rural que é coñecedora dos datos, que sabe perfectamente que había toda esa posibilidade real de proxectos que estaban facendo cambio, non pon o orzamento, quero dicir, pero sí nutre outras outras liñas, eh? porque igual que deixa sin fondos as liñas de ecolóxico, ou, ou, ou duns fondos moi insuficientes, pois eh, plantea unha gran planta de tratamento de residuos en Meirama con unha serie de empresas eléctricas dicindolle á sociedade, mirade, esta planta que vamos poñer aquí, ademais é para axudar aos gandeiros e as gandeiras para que faigan unha mellor xestión dos residuos, que é unha gran mentira, porque é moito máis barato que apoien unha produción sostible donde o número de animais este equilibrado ca terra, non se gaste o diñeiro público e ese diñeiro público vai a para apoiar proxectos que realmente señan proxectos que acaben producindo uns alimentos de calidade. Ese é pois, un gran negocio para catro empresas eléctricas outra vez, que seguramente teña incluso outros intereses de tratamento de residuos urbanos, pero que non ten nada que ver con que eh, seña para un, un modelo de agricultura e de produción de alimentos hostibles, todo o contrario. E quítanse fondos de, de, de bueno, que poderían apoiar os proxectos. E, eh, bueno, é terrorífica en todo, quero dicir, é terrorífico, por exemplo, esa, esa axuda que mencionabas, Gonzalo, sacan unha, unhos fondos no momento de máis dificultade co tempo do COVID, eh, donde, que curioso, eh, tamén merece unha reflexión todo o que pasou naquel momento. Mm, ir a unha gran área comercial non é peligroso, meternos a todos ali embutidos non é peligroso. Que vayamos a un mercado a aire libre é peligrosísimo. Entón, pechas un mercado a aire libre, pero mmm, que vayamos a unha gran área todos ali metidos non é problemático. Ponse unha gran dificultad en que alguén se ten un, un horto donde labra os seus alimentos que poida ir a ese horto que probablemente vai el solo, e, e siga facendo o seu cultivo dos seus alimentos, e aí hai un peligro enorme con todo iso quero dicir, acaba sendo un pouco demencial toda esta cuestión, non? Pero naquel momento, como pechase eh, os mercados, pechase a hostelería, gran parte de, dos animais que vendían estas granxas que teñen producidos que eu considero que son de alta calidade, producidos en extensivo, todo o millor que pode ser ternera galega suprema, todo este tipo de tal, pois deixan de, de poder sacar os seus animais, tenen que seguir gastando en alimentalos, todo, sacan unha axuda. Eh, e unha das cuestións é que de repente deixan fora eh, a, a aquelas granxas que teñen eh, menos de 10 UGMs, non? De 10 eh, unidades de gando maior. Mm, vamos a ver, quer dizer, esas persoas están no territorio, esas persoas ao mellor teñen unha actividade que é complementaria a outra, pois poden estar unha persona que traballa en incendios e ten un, uns, uns animais e xestiona uns campos e ten un complemento de renta entre unha cousa e outra. Ten unha produción diversificada, que é o ideal desde o meu punto de vista a nivel ambiental. Ter unha produción agrícola complementada cunha produción gandeira en termos de conservar a fertilidade da, do chan, de meterlle materia orgánica por aí, para min é un modelo moi interesante. Vamos ao tema xénero moitas pequenas explotacións están en mans de mulleres. E por que, fan, por que esas mulleres teñen unha pequena explotación? Pois ás veces tamén hai que meirar unha reflexión, porque ao mellor esas mulleres están cuidando a dúas ou tres persoas maiores, están posibilitando que esas persoas embellezan na súa casa, están sendo coidadas, canto lle están aforrando ao sistema público? Ah, bueno, pois se tiña unha pequena axuda, hasta esa lle quitamos eh, non sei, quero dicir que desde o punto de vista social é tremendo e desde o punto de vista do futuro é tremendo tamén porque moitos mozos e mozas incluso se instalan en, hai dous modelos ou te instalas nalgo moi dimensionado con un gran endeudamento ou vas pouquiño a pouco e ao mellor montas algo que é máis pequeniño e vas millorando e co tempo vas diversificando, incrementando tal, pero Eh, no, xa a, a todas esas granxas pequenas xa de partida xa lles quitas a posibilidade de unhos recursos que, que, que insisto que son moi, bueno, moi pequenos, pero as teses lles quitas. Bueno, eh, os centros de formación agrarios eh, é, é tremendo, quer dizer, hai moitas persoas que querían facer unha formación para, bueno, pois coller poñer unha actividade no futuro no medio rural, eh, bueno, pois van, matriculanse nun centro, non, a ese centro non lle cubren as baixas, eh, están sin profesorado, están sin medios, están dunha, dunha maneira, quero dicir que non se aposta para nada eh, polo tema da formación. No tema das oficinas de atención a mm, comarcais, non? Esas oficinas eran interesantísimas fai anos, eran oficinas de extensión, eran oficinas que acompañaban os proxectos, quer dizer, estaba unha determinada persona, tiña un proxecto, había unhas persoas ali, pois acompañaban o proxecto, ofrecíanlle asesoramento, ofrecíanlle formación, desmantelaronas totalmente, quitaronlles todas as funcións. Eh, bueno, agora, por exemplo, eu estou esperando para o ano que ven, vai ser, para nosotros vai ser terrorífico, porque a, a este proceso de desmantelamento úneno ahora toda unha dinámica de que a xente faiga todo digitalmente por ordenador. Para o ano que ven, co tema dos cuadernos digitais, a xente vai ter que facer trámites casi con carácter diario, telemáticamente. En moitos sitios non hai cobertura, a xente ten unha media de idade moi elevada, acabas tendo moito medo a meter a pata e, e, e que o mellor mm, faigas un, unha cousa que che acabe xenerando un problema mundo. Bueno, hai un desmantelamento totalmente de toda a parte eh, donde podía ser unha parte para apoiar eh, as persoas que producen alimentos. E bueno, eh, eu, no, o, o mellor non é que me corresponda aquí, pero sí que me sinto tamén, eh, creo que é unha necesidade que, por exemplo, centros de referencia a nivel de investigación como Mabegondo, que o temos aí, que son referencia a, non só a nivel galego, senón a nivel estatal, bueno, pois son centros que mm, se moven gracias á vontade eh, de, das persoas que están aí, que, que tampouco se lle deu relevo ás persoas que se xubilaron, eh, que fan con moita vontade cousas moi importantes, pero que con vontade así medios tamén se fai hasta eh, bueno, se se podía facer moito máis, pois fais hasta onde se pode. Creo que a mellor non me corresponde tal, pero creo que, que é unha cousa que eh, eu creo que son cunha banda de exterminio, sinceramente, de exterminio do rural, e de e, e bueno, e eu creo que con graves consecuencias para o rural e en xeral para Galicia, e para o futuro de Galicia, eh? Eu non sei se se se, se mm. bueno. Non. Sí, non sí, sei. sí, sí. Bueno, Monse tamén tiña. No, bueno. era unha ah. reflexión, pero preferiré que fales ti. No, no, no, no, no, no. solamente fala, iba a comentar o da fábrica de textil, que eso vai consumir unha cantidad de, de agua, enorme, enorme, que ahora ainda, o ulla ainda non tenga, non ten a capacidade que, teña, que debía de ter. É dicir, que, que está ¿no? bueno, era un pouco para, para que che parecía ese macroproxecto que o venden como unha panacea e que ademais nunha época de escasez de agua e é algo que non, se, non sale na prensa como se algo que fora maravilloso quería saber un pouco a tua opinión e da que xa dixetes logo nada, era esta reflexión máis ali atrás. Eu quería, quería dicir que falaxe de, de Begondo de, do, das pensiones agrario que hai, non? Eu fai uns 15 anos, ou si que le levei ali un, un limoneiro son máis outras plantas, que outros árboles que me secaban ao redor por abaixo entre a terra e máis o aire, non? Para ver que pasaba. Eu e máis un veciño e dixo, deixa de aquí que dentro de 15 días ou así ou 20 vide por aquí, fomos por ali, ainda non estaba. Pasou un mes, volvemos, tampouco estaba. E despois se dixo, mira, eu non volvo, pero Nos cansamos un día, pasaron do, tres meses, creo que iban ou catro, e fomos por ali. Ai, sí, home, sí, xa está listo. Eso, é que cal é a solución? Había un somos, ou non sei que era o outra. E dice, ah, a solución é sacar toda a terra. Pero de toda a finca. Si, non sei se os demais sitios actúan así, palabras textuales, eh? E non eran os novos da hora que están que non sai, que xa sei que estou de acordo que tal, a renovación. Éramos vellos tamén os que había antes. Podría ser un problema, eh? eh? Podría se que quitar todo. Sí, sí, no. sacar la terra todo. Sí, sí, non. sí, no, sí, pero se hai problema, se hai un problema sí, sí, pode ser. Directamente, señor meu, porque ali donde... Sí, É, bueno, sí, sí. Eh, despois outra cousinha que era que Falaxe dos mil ríos, que non era tanta auga. Eu eh, que estou de acordo por o lado que tú focabas, non? Pero me pregunto eu, canta auga chupa un eucalipto? Claro, claro, sí. Bueno, Se multiplicamos o que chupa un eucalipto e deixamos esa auga libre, os ríos aumentarían, eh? porque eu, o que eu conozco onde eu cheguei, o sea, onde conozco eu, hai sitios que desaparecieron totalmente, porque está todo cheo de eucaliptos unha tubería de auga que tiñamos dunha, dunha, dunha traída de augas ali, que tiña pas casas particular, de repente nos quedamos sin auga, fomos mirar e fomos a raíz pola, pola, pola tubería. A tubería debía, de, sí. debía ter uns de raíz pola tubería, non sei, uns 100 metros. E iso que eran dous eucalitos, ou tres que había ao redor da fonte. Pois, o resto que había, entón a pregunta Se un meu pai tocante o que consumou eucalipto, que está estudiado eso, parece ser, e soltamos toda esa auga, aparecían ríos por todas partes agora, eh? sobre todo onde están os eucaliptos. Iso é así. Despois, por outra cousinha, unha cousinha que me chama a atención que lle estamos dando voltas, que efectivamente é así, non, eu non teño nada que dicir ao respecto, pero sí, home, ou somos tontos ou non sei para onde miramos cando estuvo Fraga, na xunta xa subvencionou para plantar eucaliptos, sí ou non? Subvencionou para sacar as vacas do, a, a, a cuarta do leite, non? Subvencionou a plantación de eucaliptos, é máis que incluso mirar onde se chegaba, e vivindo eu e vi eu, eh? que un señor que podía, podía pedía os prest, eh, solicitaba para plantar eucaliptos, e vez plantar eucaliptos, plantaba ramas de eucaliptos Estou falando da, da Mariña Lucense. O sea, non, non foi na Mariña, foi na, na, foi na Mariña, pero na parte da Coruña. Pero, bueno, eh, eh, despois... pero Cantas cousas quedan? Porque temos o tempo xustinho Sí, non, O, o tema, do, o tema das cousas da conciencia da xente daqui, cal é a conciencia da xente? Porque hai veces que estás falando que a xente que están dicindo que sí, é o momento te das a volta, estás falando con outro, é todo aquilo que te estaba dicindo te dito o contrario. Entón, cal é o problema? Somos o problema, somos os galegos, é que non é o que nos goberne, porque os que, os que nos gobernan se sabemos como o fan, e se sabemos como o fan, por que os votamos? O cambio está aí, no outro non vai a vir nunca, eh? Eso que nos olvidemos, canto máis pobreza, máis dominan eles. Iso é sigo. E lle dar a volta que, que, que queiramos. Ahora bien, que intentamos facer algo, pois sí, pero con boa voluntad, que sí, pero non vai pa pois diante, eh. Non vai, eh. Ben, case, case non temos tempo. non sei se... nunca temos tempo para... Bueno, xa, pero non, pero que aquí sí que... Si sí, podíamos falar indefinidamente de moitas cousas, claro, pero que non, É algo concreto non dá tempo, no, que ten que ser... Unha pregunta concreta. O sea, xa... Xa... Parabéns por a charla moi, moi gráfica, moi mm, comprensible, que, que concorda demais. Eh, reflexión rápida. Eh, número de propietarios, vale? E absentismo. Eh, alguna idea para acotar, digamos, esa porcentaxe que, que, que vai crescendo de propietarios absentistas da terra as, os que sae gratis eh, facer o que queiran na, na, con ela. Si, sí, bueno, eu eh, varias, pois, retomamos sí, puntos. unha per, per, por favor. A ver, mire, que temos que, Non, temos que deixar as novelas para os demais. No, mire, sí, por favor. A ver, eh, para, para. No, corta. No, sí, sí, corta. pero... Temos que deixar o local as nove media. Por favor. É que unha cousa que é sangrante, é sangrante. Mira, o catastro, iso é outra, outra cousa. Pero, Que ten Perdone, perdone, pero que estamos... A ver, que acabamos de... Tranquilidade, no, pero tranquilos, tranquilos, que xa, xa está. Pero xa está, agora contesto. Xa está. Claro, guardamos aí o, a, a quenda, xa está, xa está. Xa está. Que conteste a Porto. Claro. Bueno, eu así un pouquiño para finalizar, espero que seña así, que non vos ocupe así da tal, eu creo que é un tema importante, ter unha... A ver, para min, eh, o, o tema do minifundio aquí ten dado moito, moito debate, non? Eu creo que moitas veces eh, era un, un modelo eh, de reparto social da riqueza eh, moi importante que estaba moi ben concibido para o momento no que había que eh, cubrir todas as necesidades que tiñan as persoas e eh, que tiñan que cubrilas nese territorio próximo. Non? É verdade que houve un cambio importante eh, creo que as persoas eh, ter unha propiedade ten uns dereitos pero tamén ten unhas responsabilidades non eh, nese sentido entón o que non pode reivindicarse é o dereito a ter abandonado unha propiedade ou a ter unha, un uso da propiedade que poña en peligro eh, bueno, as vivendas eh, que están próximas porque bueno, pois lle chega unha masa forestal a ventá, eh, a pon en peligro dun incendio, a perdelo todo. Eu creo que aquí eh, un dos das cuestións é eh, a primeira cuestión é que temos que ter un territorio ordenado e nese territorio ordenado nos vamos ter unhas responsabilidades tamén en función de, dun ordenamento de usos que teña pensado para un beneficio social, quer dizer, mm, nese sentido, non? Entón, eh, bueno, probablemente ao mellor nese territorio ordenado, a persona que pensa que, que gana moito facendo o que el considera de maneira individual, eh, non é real e ao mellor nun, nun ordenamento de usos podería ter unha devolución moito maior nunha ordenación do territorio que se fixera con, con criterios de sostibilidade, creo, eh? Pareceme, ao mellor eh, batirme que non temos moito tempo no, para profundizar, no. pero bueno. Bueno, pois pues, moitas grazas Isabel pola charla e grazas a, a todos unha vez máis. E o tempo é o que, é o que, o que temos, é o que hai. Bueno. Eh, moitas